merhaba tıp khair hati spas çavan çani kutu ajib haşim em evdu vaktin jinasat ki, berbeki ki garibe ji ne vak mivanti u mazvanti qat tekiline dani bu em ye malena vak male <coughs> hareket kış. Hem rahat. İca em اری rehet îca e, em di jeronî bidin naskirin du albûma wî hene e, du, du albüme vi hene e, ve taliye albüm albüm ajan ji derketiye ji Anadolu müzik e, xabaten mi vaktin jehne vaktin mamosta berken bere helvesvan az barim müzikavi ji teşekkiriye بله E, او هن هي Pro- proje. بر بر çekirini Beli. Gerek kabatin baş yani ez barım ya filma müzika müzik filma da çekir bu. Yani hene kurta film o belge film falan e, hene mi çekir bu. E, vakidin e, işte e, albüma mamusta berkembere e, ya albüma ya evji e, tiştek nuya nujeneji û pirxwajî çêbû ez bawerim pêşa rojê de ji aliyê Anadolu Müzîkê vê derke. Belê. Em bendîne. Em belê. Em bê sabrê jî. Ez jî bendîne. Zû jî derke vê. Çünkü mamoste berken brası jî pir pir hoş helbest xwînê. Yani dengeke karizmatik yani ji bo kurmancî hatta ez karim bêjim gelek helbest me besa besa vê kir biskek berê. Gelek Elbesvani'nin Türkçi ama beje kim he yani. Gelek mesela albüm Mevad derketine ya elbesti. Gelek yani Türkiye'de. Lebeli hem tıkarım bejim müşük kenter Ahmet Telli hem navi Brasti, Brasti elbestvan e, gelek baş hene e, lebeli dengevatın hene yani elbesti gele baş denevisin ama e, دەنگێوان نە میسایدی هل بستیه لی افتش ماموست هر دوچی سر ماموسته هیه یک دنگیوی گلک تاثیر سر سەر چید که یا دوچی هل هەلبەستێ نوژی گل خوش هم دخوینه و هم جد دەنەویسە راستیجی هر کس نکاری بخونه بله. یعنی هر یعنی کس دنگی وانه نخوشه یعنی خواندنک یعنی خواندنک جی نه ولی خواندنک ولی نورماله یعنی ما ما دخوینم رو بوده هرگه یعنی افقاس تسیر تسیر سلاوه که گرم جی جره دشینه که مگودرد که از باور موجو مگودرد که سترانک ام نوین سترانک ام بدن و دور همه صحبت خواه بله kur udresh bkin. Diyar, blaj, diyari. Diyariş bu mamusta be. Mamusta berken bere. Jere bir Em jere Nesrin'e beş. Nesrin. Beli. Tamam. Hemen Nesrin'e beş. li cihane gudarî dikim dom dike بلگشه رو قصدر کا بنقشه راج رنگ چورشه لبری مالا مدمشه لبری مالا مدمشه راج رنگ چورشه لباري مالا مدماشة لباري مالا مدماشة Ämser ew kê bipeyvin ez dixwazim besa besa xewatînteyên kevin tikî min dijen vî şiklî naskirin gî rûperekê dijene bû tabi ez jî stanbolê hînî kurdî dibim û min malperek peyde kir hem besa botanê dikir hem besa çand û hunera kurdî dikir îca ez geleki aktif şibum. Belki tebirata. E her izlede malperiye de şopan ez bemez. Barım careki usta derket. Careki ez bubum yekemin. Yani evko her minavi hoditi bu. Dijberku ez şev rojil feyze mi jedigirt. Yani boku kurmancıya xo peş ve bim eneki binga e, çanda botane bigirim. Min rupel gereki de şopan. İce rojeki me e, cizire ez bar merviyete minaskir. Beleyim. هنگی سلیمان بود نه بریت سلیمان بود بله بله پیش استانبول مهدودی نه او مالپر دمان تا بحثی که یعنی بزدم من زانگه بو و از دست پکاوه مالپر که دشتک زحمت بو یعنی yani mit e, hemi hemi e, aliye tekniki mi çekir yani min tutujun e, tü aliye bingehamına teknikiya malper malpersazi ne bu yani min legerin kirin li interneti ve sagel zahmet bu yani çar meh benç meh çekirina webmaster falan spv mijul bum me gotem tiştekê ve wê dönemê de jî gelek malperên Kurdî bun? yani kêm bûn pir kêm bûn merî dikarî bû bijmarta jî yani erê bûn yani erê rast e yani agleb siyasî jî bû yani agleb siyasi bu. li aliyê çandî me jî got em bedişxanî nokta kom e, em çekin O gelik keda me jî ser çêbû bi xêra wê malperê jî me hem malbata xwe nas kir me hem çanda xwe nas kir me hem dîroka dîroka xwe nas kir yani gelek e, ji me re pêşve çûn ji min re e, bi aliyê şexsî ve gelek pêşketin e, çêbû ji ber wê malperê hem min ew malper çêtkir hem jî min dixwend يعني اف تشتكش مرة قالك زيادة بو يعني لأنها أو مال برهاد جرتن نها بدرخانی نقطه نت ام تخوازین چکینه او جی پیشا روژه دم دیسا دست و شانه بکینه inşallah. Lüvede çen stranete avun. Ne stüdyoydu vaktin az barım tel male çekir bu belki çava çekir bu ne zanım Ya ama henge işte henge ki em hoş bu em çen em strana za he tebir em zarok bin û û me من گیتار لید خست و من تنبور لید خست ولی مهن قید شخواره چید کرن او قید من مثلا چند ستران ما وشاند بول و مال پریده لبلی دمو بون بر همین آماتور اینترنتی اینترنت دهنه بر همین یه من مال خواندی یه من شخوار روژه که هست چه بون سر من از دستاویت گیتاری من گیتاری خواندی حوالا قید کری ولی اینترنت دهنه یعنی اما توجه دزانی دو آلبوم من هنه یا اول اه çend gotinê o û ew Anadolu Müzik ve derket. E, ya di duyev Nesrin Strana Elbistan Nesrin jî ve albüm albûmê de Ya di duye jî dazaro dazdê me du demsal me derxist. Du demsal jî Anadolu Müzik ve derket. Ew strana awil ya tuyî e, helbest baba Tahiri Uryan <coughs> baba Tahiri Tahiri Hamedani cijeret bijin helbest yavi bu müzik aidemin aidemin bu Usa yani ee, yani her du albümün tegaba ber, berhev dedin ee, rahne yacı peşketin şiruve şiruvetin yani yani tabi demam rov e, dıştaki çetki e, gemasiye veji e, elbette dert keve ole gemasi e, teknoloji e, sürekli teknoloji peşde dişe e, tuledineri kayden tenkevin liber teknolojiya cihani e, paj dedim yine. Yani ev teni sebebeke yani mesela netinib albümümün hemu albümancı veliye te teknoloji çıkas peş dedi kayıt çetir cudatır çetir hoştır dibin ev yek ya da duyeci muruvke muruvke masiye hoşid binin e, yani albüma düemin de min kemasiyin albüme albüma yekemin de dit u min جدستی من هات من çıkaj destim hat min çetirtir çekir. Yani min xwast he eser miser gelik ez xabitim. Albüma yekemin de ez gelik minekari vakt jine bi tuzani ji hem bijiş bijişkin ji ji berve hem vakt şmara pir mühime ji ber wê albîma duyemîn hê çêtirtir aliyê teknîkî ve hê çêtirtir ez sersekinî albîma siyemin, ez bawerim êjva hê çêtirtir bi lê ez nizanım ka ê e çawa çebi, berhem rakhne rakhne jî elbet rakhne rexne jî hene û gelek jî e, hatiye acibandin mesela albuma düyemin Du dem Salem e, Berçavbe girin tededi mesela regiyeye yani ji stranin folklorik e botane tarzaki din khwaniye bale e, ya yekem ji mesela narine hebu Taynaji mesela tarzaki din khwand bale ev e, albuma seyem tede o stranin folklorik heben yani teni tutarzaki bu peş ve şivan şivan tu zani e, ez cizire jî dayîk bûme sala hezar û nehsad û heştî û yekê li gora wî şertên zarokatiya min heta notê e, şer û pevçûn her tişt hebû yanî aliyê çandî ve aliyê ziman ve rexne astengî her tişte bun. Yani menet menet menetkariya guhdariya müzika Kurdî jî tabi ev kemasiya ve liser ser zarukati kemasiya çandê kemasiya birçîbûna çandê tesir ser hemû zarokên Kurda çêdibe ez bawerim tesirek jî mazin li ser mi çêkiriye û ez tu zanî cizîrê dayîk bûme o تسیرا چاندا بوتانیل سر من هه راستیا راستیه کیا من هه و کو دما مروف آلبومه که درخ برهمه که چکه او برهم دوی رای خوا راستیه بگیره یعنی جه سرپیهاتین تا جه هستین تا جه فکرین تا رامانین تا Gerek ev berhem işte ne dürbe. Ev helbest an ev müzik. Jber ve ku narine mesela strana narine min ez bixwînim yani tarz gelek ne tarza tarzga min e, ez xwazim tarzik e, tarz tarza mine lê e, dilê min de narînê dilemide سلیم و لیلا هبو اسمر خان اسمر خان وره وره اسمر خان هبو چو برکوز هلبستین سترانین زاروکاتی منن دماز گوه دیدم هستین من و دلی من دلیم آن دلی من پیگش دبه یعنی مقصد من اوه که دما مروف همه که چه که دوی رای مر رای خواهش راستیه بگیره یعنی سرپیاتین مرو جیانا مرو يعني جبر وي من اف هل اف هل بست من اخسنا في البوم ده لي البوم سيامين است قازم هچتر جیان خویا پشتی 20 سالی پشتی 20 سالی بجه بگیرم yani 20 hatta sehi bu 10 salada çahatiye serimin من چه برهم چکرنه من چه البت چکرنه است قازم وان وان بدم نişan او jî helbestên genelde yê ne ne çetir folklorikin ki çetir modernin. Yani yani mesela Deya Baba Tahir ve Gregi teşhiru ve kiriyem. Çekiriyem. Stranek pırpır hoşe. Men seri de gudarkir e, vi şikli yani helbesta klasik yani şey helbesta modern e, balatı da heye yani tutuşun şekli. Beli evjihe ya. Mesela ez legerinek berfraji dikim. Ee, ez xazim bingeha albüme jî Vek Wek e, du dem salê Baba Tahir Baba Tahir Uryan Melay Ceziri Bedi بله ئارژەناری yani من گوت بلا بنگه هاویجی تجیبه yani هلبه albüma سیمین de jest tiştekali dixwazim lê em binêrin em lêgerîna hêjî çê dikin ام belki berken bere jiyen karim elbette ki eri yani hani mamusta desture bir de elbette e, Vakidin e, ya Baba Tahir'e uğrayan tegoti beryan ho neziki e, hazar salahat yani visandın. Libeli e, gora şartın iruda vek regi xwe nîşan dide ew ew hest welê çêbû yanî e, belkî hem ne hazirê heregiyê ne jî hemne hazirin müzika modernen jî lê belê hestên min wîsan ez çi bikim <laughs> yani hin carna mirov yani mesela hin helbestên min hene ew ew welê hatiye vê heynî re vê zemanê min welê çêkiriye welê maya yani ew hest welê hatına. Liveca e, tevayiçi e, anlamçı mane ifade bir kez nizanim li ser gel li ser guhdervanan Bedi e, Havarik dilan e, şme stranek kostu bu ay dildilo hatta gotu bu zindiye ki on beşin zeki hoş bu ama iro eme zindine beşin eme sohbet betir zindi bikin stran emtikarım, jibo dilan نبری که سرانه تمام و دور دیس امی صحبت خودم تمام بلا اف ایدل دلو جی همش بوی دیلانی بو همش بوی گهداروانی نور رادیوی همش بو جبو تا همش جبو برنامه تا یا گهداروانی برنامه ده تاوی جلیک سپاس مانا تا. Ay dil دلو دلو Dedigo çedigo lo Ağder ah bas bu vaka Hayas haliyam Aydın aydın li cîhanê gudarî dikim dom dike Ee, دیسا دلشن طول جزیره بویم حتی از بارم وقته که ایسال هاتی belki ne İsal بله. payizê tu hatî İstanbulê بله jiyana İstanbul û jiyana cizîrê çawa ye xencî müzik <coughs> yeme besavat işte jinki bikin Ee, ee, yani, herkes tenasına ki yani bak müzik, e, müzikjen Nastikin ama e, Jana Fermi diyeceğim vaktin doktora yancılık şey, e, kodimi e, e, e, yani ez gelik nakhwazim ji gelik jana khoya bi taybeti gelik serbaxvim ama bit kurtasi ez ciziri bijişbum doktor bum yani هشت نه سال می ویدی دکتوری کر و اکیدی همش بوی خباتن خوی هنری هم هنک خباتن من جیه بون اجبر وی هاتم استانبولی yani İstanbul bajareke tabi gora ciziri gelek mazına u gelek berfragelik tevlihe ve o yani bavarya mruf tikesi nayi yani cizir ne o use cizir cizir yani bajarek simple yani bajarek sadeye e, e xwarüye yani gerçi e, gelik gelek ki nexweşi jî tê de çêdibin cizîrê van demên dawî Ledisak bacarık birçok yani. Herkes herkese nazdaki. O herkes zanı kikiye, kikuretiye. Yani o haleti gelik tiştin ne baş gelikti de çenab, çenabın. İstanbul ne veliye? İstanbul tükez mürov naznake. Dema mesela ez hatim cemte mi got ya işte me rüyek naz dit yani. Vali mı hati yani İstanbul gewek garibiye ji min re welê hat ev nêzîkê heft heşt mehel Hemen derê hêmen destpêka ne jî nekiriye yani ji ber ku wext gelek diçe İstanbulê hem rê hem pir beredayî dişî pir beredayî diçe yani miro hingê fetke وەک گەریان مەرف وەرێ ئستمبولێ ئستمبول پێ خۆشکویەت کێ ئەمە کەەوە مەرف تێ جی بله من از دهاتم اجبوی آلبومین هن برنامه تلویزیون اجبوی و دمین جزیری از دهاتم وی داری خوش دهات جبر کو میوانیتی بو جبر کو کرد بو جبر کو وقت مجیم والا بو لنهاز وی دجی دخبتم hem ev kabat hem jî kabatin hüneriye hem jî jiyan gel zahmet. Şu xo İstanbul'e gava merv ama tu herî derekî û vegerî malê ez bawerim weke ku tu cizîrê herî nisêbînê yani Diyarbekir Abqas beredayî şey, çi wext. Erê cizîrê mesela diçûm min got e, herin ava spî saati ku nîv derbas dibû yani berçavê me gelim mazin dibû. ما دگوت یعنی ام چا بچی و گرمایا جزیره ده ام ام تخواز ما تخواز جی کو ام براوین چخواره بچین دره کونک هاوینی نها وی دره از دچم ایش دچم خبات ساعتی که ری در در باز بس ساعت ری یعنی مت ساعته والله تمام بيجي ساعت کنید بدي ساعت <coughs> یعنی او قصد тиштеки кержинай mesela belki tu çünkü hatta hava sipi belki on rahattır için ve de taşkada her der herkes bakı bu bazı de <laughs> hem de hem teşkale hem <coughs> teşkale geji baradaye yani مرو نزانه کی کیه کی چه Veli yani İstanbul. E, Hinekara haber dedi. Herkes projeciye, herkes tüşteki o. herkes ki ama yani tutkari beci sadi kesin kutu haber dedi. Tüştin sözün yani tüştin sini sadi not notu penç derev sahtekari dert gibi. Yani evi zafın. <coughs> Jberku yani jiyanz pır zora şivan. Yani İstanbul'e min ev e, dit e, ku jiyan herkes Ali aboriye de e, tengasi dikişini tengasi dikişini u heviyin herkesi pir e, hene u zindine heviyin zindine le pek nain ne olsa le heviyin pek nain yani geleci pek nain heviyin mi cizafene heviyemin yani he çetir ez hedi hedi e, istem ama le lebeli cana ecib ber İstanbul'e ve deherikim yani. Li <laughs> naha naha ciziri hatime ya est he çetir gavin rast he çetir gavin e, zıraf hem bir şey zıraf yani hez gavin mazın navejim İstanbul'e e, jber ku ez tırsın yani jber ve gavin hedi hedi ez de mesela cizireci du hat ihn asin. Vak hünermend, doktor. Böyle. Lve de u cizir tu bedi berhev. Lve behtir aliyeteyi huneru doktori huyatkir. Nava civakide. U behtir tekliyenti zütür lestir şeydi bu. Yani yan ya, şey- tuzani cizir tiştek valiye ku heşku mürov mal kede. Malekede пенҷ шаш биране ӯ яке ҳунарманда яке духтура яке муҳандиса яъне ҳатто نک در کف سر صحنه تو نزانی او هنرمنده آنجی حتی یکی نخوش نکبه تو نزانی یه, یه برد دختوره او قاس تکیلی زفن یا یعنی cudatiyên mirov gerek naderkeve pêş hevaltiye. Ji ber wê Aliye hûnerê de gelek welê ne bu, nebû, vali welê projeyên me nebû. Cizî cizî derek biçûk e. O Aliye siyasi ve ji gelek nerehet cizir, cizîr. ne nexweşî hene sürekli şara pevçûna yani به ارتام کوالی ده مروف گلک نکاره سری خواه مجی خواه سر هنری مجول بکه لی استانبول استانبول هی زیه هی, هی از, از نکارم بجم گلک جیره هی یعنی هی دکیلیم من گلک تونه نویده استکلیه خوشید کم هدی هدی یعنی هدی هدی دمج اره هدی هدی عجلام عجلام نینه بخیر İstanbul'e işte emi e, albuma mamusta berken bere derhinin e, inşallah vekidin proje albumamna siyemin heye ez servi نهاجم هلبستك قهداري تكر نظام تاع عجبان نعجبان هلبست من نظام عجبان وتشتكي جداج جيبي يعني بريا حيرانيته قدروانين ما مبقو قدر كر شانسي ما يكوز نيستما اما دمو دمو يعني قنبه من تخميني تشتن جيكرت stranin modern ya, ya bajarvaniyim. Müzik ya bajariye bir. Harbi Masiye minne. Şu kemasiye kemasiye civaka kurda. Emtikarın beycim belki ji sadi emtikarın beyci sadi heştil bacaranı. Beni. Li stranin çiya u gundad beycin. Belki jiber ku hasret, jiber ku pişikle ki mecburi iskan. Beni. Şu belki diyeceğim ama bacara da yediydi şimdi jiber ku эти проблемин бажарвани герек кишвара ҷивака хоҷи карбир ширӯва бики нава бажарада шиван раст ду раст бежи ав як я ду дуежи helbet gerek biçki biçeki e, ben film kirin. Yani carna mesela helbest ki miro stranki dibişi e, millet ji film nak yani. Kancuna kan şirketi. Kancuna kan evet. Jefemnak yani zamanık ne zamanık sade yani. zamanık, zamanik vali tevliyev mırub helbesta da karbine. E, tükeş mırov femnaki e, dema yek helbest bu çeye bu dilahaye. Vay miradek kine guti ya dilana eser mila. Jbu dilahaye helbest. Zani. Zani. Ee, yani eğer tu e, bu bo dila çekidi gerek guhdarvanên te jî ji te fêm bikin ji bo hest bin ji bo hestiyar bibin çünkü meriv dineri pişti demek ki yani modelin kurmancı terine ki dişin mılatenden hem roşavayın roşav bişaftı nece ortaya değil u bişikleki modelindin kaliteyi baş yanına baş şu kadar girin yani alternatif ve kurdi de çekirim pirmiyim yani müzik be her havayı kurdi de bicibi be ez bavarım gerek e, zamanı kurdi fonetik eşi gerek ki mesela gerek e, biyani kurdartkin hoş yavat şey gerek Belli. millet indim mi ditine yani müzika kurdi e, ne hati hatta e, yani hak ne nekir ya afkas. Yani az az bağırım gerekem hem hep peşdedir bu buna. Yani henek sedemi ve hene elbet. E, Temiz as, ki siyasi, roşeki siyasi. Siyasi, çıka siyasi gibi henek emji e, reel berkvadi girin. Tabi. Yani ev kemasiyen meci hene. Yani e, emji Cana جانا ناخوازین گاو باویجین همجی جانا اجبر اجبر هن, هن سدمان هن سدمین سیاسی جی چید بین هن سدمین yani hem meji xwe gelik çandu hunerê ve mijûl nakî. Sedemê ve rastiyê ve e, yani hene yani tiştek e, rast da gelik e, şer hebe hişê mirû nakeve çandı. çandê. لی بلی وک جلادت بدرخان گوتی تو حتی تو پیچاند خواهی بلی شر ده سال دوام بکه پاش آشتی لازمه جیره شر هر دوام هر دم دوام ناکه یعنی وی دونمه مازمه نشیره لازم لی لی چاند نوالی کار بینیم چاند نوالی وک میناکی مگوتی بابا تایر حمدانی او بیت با نت حتا ایرو یعنی مرو گرک هر تشتی به هفر مرو بکاره بکه یعنی مرو هم سیاستی جی بکه سیاست خورد هم جی چند چند خوا خودی چند خوا جی درکبه مرو و هر دکا به توای کرد و بکارن به توای هر دکا به هفر باش ببه هنگامی هی پیجده تو از ویر باوریه دم اوجی بله. که ماسین هنرمندانا که ماسین سیاستوانانا یعنی که ماسین مجی هنه از نخوازم بجم اف سوچلیه هان اف و یعنی که ماسین مجی هنه امجی که مجی خواد چاند هنره و نایشین اوجی بوی رخنه رخنش بوی E, bu bu iş bu mejiş bu menji. Nerteniz. Fikirde heve. Mesela e, müzik şeyin şelbeste feyzi begirin elbes falan betir kadriye bebinin o eve betir benüsinin eve betir albüm ben furutun albüm betir eve derkevin hemi giride yedin. Yani kadriye hünermen de konserada o kadar kadil juvara be bekirin mesela ne ku bin kontrola hın kesade. Yani hın yani hmm. kontrola ve e, usa yani, hmm. elbet hentiştene divi e, devi kontrollü bin ama hentiştene jî e, gerek azad be vek helbesta mesela vek mi goti yani çi hesti mruha bi gerek mruve biş azadil vedi de heye yani yani, yani gerek ez bukarım bejim Ki bu tu- Kurdi ji bo Kurdî pêşveçûna dixebitî. Kurdî jî ji bo e, pêşveçûna şexsiya mirov jî ji bo pêşveçûna hunerê jî e, ki- astengiye yani. Yani mafya nedin? Mafya niviskar, elbesvan, müzisyen, بيجين gelek şaxên hunerê ما في واندنا بين كرمني كاري خو چكي هنكي هنر وقت كي غلط خوازي مثلا جيانا تتمي تجي وتشخلي دبي توني كاربي برسكريكين جياني هبن وقالك تشتين هبن توني كاربي هنري خو راحتر يا البت راستا لبالي دوام gelek bıxabitin şu an. Dvem her aliye her aliyede dvem bıxabitin. Yani mesela vak minak mı goti e, malperin kurdi ne bun gelik e, hengam min bedirhani.com çekiri yani min tevayi sıfır es sıfır bu aliye interneti ve çar meha çar meha roju şev ez xabitim roju şev ez xabitim min aliye veji xandina gajit gir ama Aliyev'e dilemin diçu mit gut es dvias mal pere çekim. Vakti mini vala ez ne digaram ne ne dert ketim ne çum kafe al. Ez vali tini mal de hem de xabata xoya e, zange hem ji xabata ve mal pere mitkir. Sıfır, ez sıfır bu. Miş sıfır ani hatta asteki mi mal pere avekir. Yani gerek mru bixabite ev jî kule, kulê ye û niha îmkanên me hê zevtir hene gerek em hê çêtir bixebitin yani imkan heye lê ew hêz carna meriv nabîne yan şey, belkî jî vî şeklî belkî hêdî hêdî bingehek ava jî yani belki em nabînin çünkü üniversiteye de xwendekarên belê xurd jî yani ez dibînim دشین باش دکن یعنی خباتیم beli beli بله بله راست از کشی میشه خباتیم باش دکن از نخوازم بلا نه خلط فکر از نخوازم بیشم tiştek çeynabe. Ama e, yani tiştek ber bıçak belki. Tiştek gerek hem hiç yetir çekin. Yani naha e, roja ironda, ironda müzika kurdi. Yani stine aliye müzik edebilmişim. Netine aliye müzik, sinema şanoji ne hatiye asten ki. Tabii e, ee, aliye müzik eda müzik heçetir pejde çünkü belki Zötür rahattır giyeceği Tabii. E, aliye müzik ede hem e, ne adına azteki yani gerek hem hep pejdetir biçin hem ezci hem ji hemu hünermendin kurt hep pejdetir yani divem dikkati sikati e, bixabitin ku em berhemin cuda derxinin ku berhemin teji naveroka ve teji müziğe, müzika kalite ama hem, hem gerek kalite çekin yani. Ama nabereki strane bir tamam. E, u persekiyedi. Peki bir şeyler ku gudarvane meci merak dikin e, gerek kes şimdi merak gotu bu. Yani mesela strana Nesrin Dilber am Dilber albümü ninin? Nin. Boçu ninin? Ya Nesrin'i heye. E, Çend gotini nevini de heye. Ya ne, Dilberem. Dibim. E, Dilberem Dilber o straneki dine bu. Aydıl dil olu. Eri. Everdu. Ha. Yani o stran <coughs> tuzani e, albümede de çimaninin yek sebeba ve <coughs> e, dema mevkuan teme albüm çenekir bu. Vali demo bunu nil interneti de. Jber ve min nexwast ez e, evi bikim. یا دوی جی یعنی من خواست چتر برهم من آلبوم ده هبن یعنی به توایی یه یکو هستن من یکو برهم من ستران من هبن یعنی sebep eve. Le çedbe belki sürpriz sürprize ki bikim yani vek albuma Asiyemin ne Asiyemin e, belki na, Navero Gedez albüme geçekim Dilberam Dilber Aydil Dilolo o hen strandici vali vek e, çağabeycim vek halk, halk müziği klasik müzika hmm. kurdi karım tiştik evali çekim yani avcı tiştik tiştik proje ki kuali senemi de hali divest e, افس هلبست ثاني ني ني منن هنجي نا انونيمن هلبستین جگر خوین هنه یه آرام تیگران هنه جبروی دویم رو دستور بخوازه او تکیلیا دستور دستور جی بچه ایشه که زورا زحمته و مرو دستور آوا بخوازه اگه او بخوازن بیژن وستران که ده جه بینه می جه بینین ایش کل اینترنتی ده به نمهمه دمو نمهمه یا مهم یا مهم او کو آلبوم ده جه بگیره او جی جرا دستور لازمه خواه ازی سرانه که یا مرادی کنی تگوتی ناوی کچکی اری و لبر دریه دلیته اری بيناش زف هستكن او كلكيس هستكن او هردو هم قدار بكن قالوا ای باش او خوشن وهمي خوشن اما بيجي لبر دریه دلتا هلبست گوتن و موزیک آیده منه بلي و من من او جزیره چکر و به هستین باجاری می چکر کام گهدار بکن tamam صار قدر جفی هستم تقوالیات داد شوتی برداریه دلتم چند سال از بوم تا برداریه عاوجة وقت كما تجي نازل تجي نازل نازل سي صوت شيلو شارك زيرا زيرا كذي أبغى أقول دروس فرانية باجاري كذي أخا وقت أبغى محاوزة بزيد هلارينا قاتل يسكي صوت كلام جرا سيد زابا يا مكتي بدينا زنانة بزوري بريتينا وما ناري جالا بني بالا بدينا John. i you gonna go. I'm go. I'm gonna go. I'm going I'm gonna go. I'm gonna go. I'm going I'm gonna go. I'm gonna go. I'm going I'm gonna go. Dikim Donke. بله هدیدی ام بر به دوازده و تن و ساعت دوازده پدن نوروزه بیست و یکی آداره Nevroza hemû gelê Kurd hemû gelê cîhanê ez vedî pîroz dikim ya Kurdistanê jî خیر و برکت و ام دخوازن انشالله آزاهی که سفرهی belê و روژین خوش جبو گلمه جبو gelin cihani ام دخوازن ایلیدم بر به داویا برنامه بتین belê ام دخوازی چی بیجی جبو پیش روژی خباتین شرنگی البرتنه yani ew tişt ji xeynî tiştê min gotî e, e, hê jiyan didome û nebeliye çi çi bê pêşiya mirov E, belkî e, ez klîbekê an di klîbek di- di klîban çêkim wekî din projên min ev in E, îşallah e, hê çêtir em ê Dambik'in, Ali Hüneri o, ez bawerim sala bib ve e, sala 2015 ve em ê dest pê bikin. Albuma sêyem îsal öder ki yan Na, bimîne sala bê. Na hezüye, ye. hezüye. He albuma e, duyem ya du demsal e, he de sala xwe tamam nekir yani. هی سالگو نیوه در کتی جبروی هی زویه یعنی بلا گرام به بلا böyle, به بلا باج به Em serkeftin işleriz bazı. Zor spas. İnşallah peşer hoca dise cebi bir mebanime. Em vederine. Bahare. Kenge ba, baki me bin. Roje kusa gitar jem karınca arabıcar stranca mebejin. Tabii. بلکه من تلفن جو بسی نه اینگی ام تو کارم گریب دنچی آه اوجی تو کارم کیوسا که می بکن انشالله بله وقتی از گلی کیف خوش بوم کو آدم برنامه تشویق و تماشوان انت گهداروان انت معلمین تلویزیون <laughs> گهداروان انت جی از جوارا جی اه، شو باش بیجم و اه، روزه که خوش نوروزه که خوش در باز بکن انشالله اه، و از وی باوری دمه اه، سالا اه، ده هزار و چارده روژ اه، سالا کردابه اه، و یا بازده جی سرده و از dibêjim serkeftim ji bu te bernama te jî ez jî gelek spas dikim ez jî dixwazim ji bo guhdarvanê me ez tiştin bêjim înşallah e, piştî nevrozê e, çawa ku kulîl dibişkivin û em ê jî çand û hunerê xwe rengê xwe dengê xwe em ê bişkivin û em ê reng bidin cîhanê û li cîhanê gudar bikin gudar bikin Belê.